Bismillah və salatu və salamu ala Rasulillah. Şeyx, bir məqalə var, qardaşlar arasındadır və bu bayramla əlaqədər və bu ə, e, günlərin fərqli olunması və s. barədə müəyyən suallar var, sizə yönləndirilib. İstəyərdik onu, o suallara cavab verəsiniz və mən ondan gələn suallara da bir aydınlıq gətirəsiniz. Ə, deməli, əvvəla Məkkə ilə getmək, yəni Məkkəni seçmək e, bir yer kimi ki, biz onlarla bayramı eləyək və Ramazanın başlanması və qutarması barədə alimlər bunun haqqında nə deyiblər və belə bir rəy varmı? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah və hədə və salatu və salamu alə mən lə nəbiyyə bəd əmə bəd. Birinci məqalə <clears throat> yayanda o məqalədə ad var kimindir? Yəni, arxada, axırda adın yazıb adam. Yox. Amma məqalə belə məqalə yaymaq düzgün deyil. Düz o məqaləni göstərilə mənə. Məqalə belə yaymaq düzgün deyil. Ümumiyyətlə, elm gələk aydın olmalıdır. Yəni, bizdə qeyb, qeybdən yoxdur. Başqa firqələrdə ola bilər. Qeybdən gəlir nəsə. Amma biz sələflərdə qeyb yoxdur. Ona görə e, birinci məqalə yazan adın göndərməlidir. Görək kimdir bu? Elm tələbəsidir, möhtəbərdir. Yoxsa hər adam durub, yerindən duran e, məqalə yazmağı düzgün deyil. E, həm bu səbəb olur, görsən, fitnəyə və s. Və həmçində elmi əhlindən götürmək lazımdır. Yəni, e, elm əhlindən, e, möhtəbər adamla, sağlam, e, həm fikirlərində, həm psixoloji cəhətdən və s. mütləq. Çünki e, elm dinimizdir və baxma lazım dini kimdən götürdük. Kimdən ki götürürük, salamat adam olmalıdır. İnsan kimi həm sağlam başında, həmçinin də e, əqidəsində, minhəcində. Birinci belə anonim e, məqalələr yazmaq düzgün deyil. Amma qaldı ki, indi orada etirazlar. Birinci məqaləyə baxdım mən. Hə. Orada birinci e, ümumi dəlillər gətirilir ki, gör ki, təqvimlə getmək olmaz. Biz də deyirik, təqvimlə getmək olmaz. Bizim söhbət təqvim deyil. Bizim söhbət biz burada yaşayırıq. Bizim burada söhbətimiz biz burada yaşayırıq ay görünsə də, görünməsə də, əgər dövlət təyin eləsə, məsələn, və ya dövlət təyin etmiş bir qurum təyin eləsə, biz tabi olmalıyıq. Bu mənim fikrim deyil. Bu, böyük möhtəbər, möhtəbər alimlərimizin fikridir. Nəinki indi müasir, əgər müasirlər ittiham olunursa bəzi şeylərdə, ondan qabaqçilər də belə deyib. Kifayət qədər qövllər var və ən aydını da və ən <clears throat> bu məsələdə demək olar ki, nöqtə qoyanı da Şeyxul İslam İbn Teymiyyə, rahiməhullah. Ə, söz ki, Məkkə ilə gedmək, bu söz təbii ki, düzgün deyil. Şeyx bin Baz deyir ki, rahiməhullah, Məkkə ilə gedməyin o rəyin nə əsası var, nə də dəlili. Məkkə ilə gedmək düzgün deyil. Sadəcə bu məsələdə əsas iki rəydir. Ya Ya məsələn, ə, e, hansısa ölkə, müsəlman ölkəsi görsə, hamı ona gedir, tabi olur və ya kim harada yaşayır, onunla getsin. Və birinci rəyi heç bir ölkə qəbul eləmir. Heç bir ölkə tətbiq eləmir, demək olar ki. Hətta Saudiya ölkəsinin özü. Məsələn, əgər Saudiya tutaq ki, Kuveyt görsə, məsələn, və ya Misir görsə, onlar baxmayacaq ona. Və bu rəyi nə, e, həmçinin ikinci cəhətdə nə problemi var? Məsələn, problem kimdir seydə, müşkül kimi. O cəmaat özləri, kim ki, məsələn, hansı ölkələ gedir, özləri çaşbaş qalacaqlar sonra. Çünki özü də görür ki, fərq olur. Hətta baxan ölkələr də fərq eləyir. Hətta olur ki, məsələn, hətta Saudiyan özü baxır, sonra 3-4 gündən sonra rəyin dəyişir. Yəni, bu normal haldır. Ona görə ən salamatı ən salamatı və tətbiq olunan hal-hazırda indi, hal-hazırda indi ikinci rəydir. O da kim harada yaşayır, onunla geçsin. Və alimlərimiz də bizə, xüsusən də müasirlər bunu tövsiyə ediblər. Və həmçinin qardaşlar biz məsələdən danışanda <clears throat> e, buna başqa cəhətlərlə də yanaşmaq lazımdır. Neç, hansı cəhətdir? Məsələn, cəmatın birliyi. O da mühümdür. Çünki düşmənlər müəyyən adamlar bundan istifadə edir cəmatın bölünməyində. Həmçində yaxşı mənzərə deyil. Yaxşı mənzərə deyil. Bu bölünməyin qabağını almaq üçün hətta Kəbədə 23 rükət qılırlar taravihi. Baxmayaraq 11 rükətdir. Ona görə dəvətçi adam, elmə özün mənsub eləyən adam hikmətli olmalıdır, ağıllı olmalıdır, uzağa görən olmalıdır. Yəni, dinimizi öz nəfsimizə tabi eləməyək. Bəzi nəfsimizdən danışmayaq. Əsas e, budur. Ona görə Məkkə ilə gedmək rəy, bu rəy deyil, bu möhtəbər rəy deyil, bu heç dəlil yoxdur buna. Sadəcə bəzi alimlər Məkkəni qeyd ediblər, əsasən o müsəlmanlardır ki, məsələn, tutaq ki, e, məsələn, Avstriyada və ya Nova Zelandiyada məsələn, yaşayan müsəlmanlarda azlıqdır. Məsələn, faizlə götürür, heç bir faiz yoxdur və s. 2 faiz. Onlar Ya onlara deyilir ki, yaxın ölkəzlə gedin, əgər hələdirsə müsəlman ölkəsi varsa, ya da Məkkələ gedin. Bu, onlara əsas aiddir. Amma müsəlman cəmiyyətinə və s. indi, həmçinin Məkkələ gedənlər indi cürbəcür istifadə edir. İndi. O gedən, deyir Məkkələ gedən, məyər bura müsəlman ölkəsi görmür, yəni əhalisin kafir görür. Yəni, burada suallar var, düzü o məqaləni yazana özünə suallar vermək lazımdır. Hə, <clears throat> bəli. Siz, e, yəni aydındır da inşallah, aydındır yəni, hə həftə əvvəl bir dənə video var idi. Siz dediniz ki, ayın 9-u olacaq bayram, e, Ramazan ayının başlanması. Ondan sonra elə ayın 8-i axşam e, sizin adınızdan yazıldı ki və cəmaata deyildi ki, ayın 9-u yox, ayın 10-u. Bu fikir nəyə görə dəyişdi? Yəni siz qabaqcan dediniz 9-u və 1 həftə əvvəl bunu demişdiniz. Ondan sonra ayın 8-i və belə Yəni fikrimizi dəyişdiririk. Burada nə var ki? Əsasən dəyişdiririk. Yəni Burada nə var ki, birinci ümumiyyətlə təqvimlər necə bilirsiniz ki, təqvimlər qabaqcadan çıxır və qeyd olunur təxmini. Və ehtimalla biz dedik ki, 9-u ola bilər və 9-u ola bilsin tutacaq. Amma sonra ay görsənmədi Azərbaycanda. Ay görsənmədi və ə, e, dövlət də artıq on, onuna təyin elədi. Ondan qabaq düzü ə, e, biraz ə, e, tərəddüd var idi. Çünki bu mən öz fikrim deyil. Mən təbii ki, dini idarə bu məsələləri əlaqə sıx əlaqə deyil. Onlarla müzakirə edib ondan sonra deyirik sözü. Hələ belə deyilməyib söz. Ona görə. Ona görə 9-u demişdik əvvəldə. Lakin sonra ay görsənmədiyinə görə onu dedik. Burada nə var ki? Hətta deyəcə dedim, hətta belə olub ki, Saudiyada elan ediblər, sonra 4-5 gündən sonra fikirlərini dəyişiblər. Əgər 5 idisə düşüb 4-ünə. Ya, bu normal haldır. Bundan, bundan məyər problem var? O zaman biz hansına getməliyik? Yəni, rəsədxananın dediyi gündən biz getməliyik, yoxsa ruhanilər idarəsinə getməliyik? Yəni, orada həm məqalədə, həm də sual yaranır ki, ə, e, biz indi Hı. Azərbaycanda yaşayan cəmaat kimi Hı. Azərbaycan üçün Hı. gün təyin edirsə, onu kim təyin edir? Və han, nə əsasən biz təyin edirik? Onu rəsədxana elan eləyir, yoxsa Qafqaz Müsəlman İdarəsi və hansını biz seçməliyik? Ümumiyyətlə, bu məsələdə kim harada yaşayır, oranla gedmək qəst olunur dövlət. Dövlət də, bu dini idarəndə dövlət təyin eləyib. Deməli, möhtəbər bir idarədir. Şəri cəhətdən mən yanaşıram. Şəriyyətlə belədir. Möhtəbərdir, dövlət təyin eləyibsə, biz onlarla sözlərinə baxmalıyıq xüsusən də şəriət çərçivəsində baxmalıyıq. Bu məsələ dini idarə ilə sıx əlaqədə idik. Ona görə hətta ə, e, ə, e, hətta bayram günü bəzi qardaşlar dilər Məkkədə görsənib 8-idir. Biz dedik. Lakin e, dini idarə e, demək olar ki, hamı ittifaq idi ki, 9 9 olacaq. Və doğrudan da Azərbaycanda ay görsənməmişdi. Amma başqa ölkədə görünə bilər. O onlara aiddir, bizə aid deyil. Bəzilər deyirlər, nətər ola bilər ki, bir dənə ay bir yerdə görsənsin, bir yerdə görsənməsin. Yəni, ay iki dənədir, yoxsa üç dənədir, yoxsa bir Yo, Ola bilər, e, ola, e, ola bilər, ola bilər bir dənə ay bütün dünya üçün görsənir. Lakin söhbət gedir tətbiqdən. Söhbət gedir tətbiqdən. Necə ola bilər ki, Kuveytdə görsənir, Saudiya baxmır ona. Kuveytin sözünü götürmür. Yox, çünki Saudiya demir o, o sözü. Necə ola bilər belə? Sadəcə hər ölkənin öz görüntüsü var, öz vaxtı var. Və salam. Bu aydın məsələdir. Burada nəsə qaranlıq məsələ yoxdur. Və sadəcə e, bəzilən məsələlərdən istifadə edirlər. Yəni, özlərini göstərmək üçün və ya müxalifətlərin cəmatı bölmək üçün və ya məsələn tutaq ki, e, bizə qarşı nəsə e, gör ki, zərər vermək üçün ki, a, siz mənlə deyirsiniz və ya mən deyəni demədiniz və ya ə, e, konfet vermədiniz tutaq ki, ə, e, mən belə deyəcəm. Normal adam deyil, yəni normal mövqe deyil bu. Bu ziddiyyətli mövqedir. Bəziləri ittiham eləyirlər sizi ki, siz çəkilirsiniz, deyə bilmirsiniz. Sizə idarədən belə deyilir, ona görə siz məcbur. Yalandır, yalandır, yalan. İndiyəcən heç nə təzyiq olunmayıb, indiyəcən. Heç nə. Əksinə yalandır. Sadəcə biz İdarəyə baxırıq, bəli, çünki idarə dövlət tərəfindən təyin olmuş bir qurumdur, onu mötəbər sayırıq müəyyən qədər özümüz üçün, məsələlərdə xüsusən. Və salam, bu belə olmalıdır. Yəni, hər kəs özünə bu olsa, özünüz görün nə olar, baş verər. Bir də deyilir ki, siz mən qardaşları göndərmişsiniz rəsədxanaya Hı. ki, özləri müşahidə eləsinlər, ay çıxıb yoxsa yox. Hı. Və ona əsasən müsəlman, Qafqaz müsəlman idarəsindən ayrıca bir rəy özü üçün, yəni seçmək bunu, üçün. Bunu danışan birinci zənni adamdır, o üçün problemli adamdır. Məqalədə özüdən görsənir ki, adam psixoloji cəhətdən biraz problemlidir. Çünki e, və qərəzlidir məqalə. Xüsusən də o qırmızı hərflərlə yazılanlar. Bir dəlil gətirmək lazımdır. Yəni Allah Taala bizə deyib dəlil. Məsələn Məkkəyə dəlil yoxdur, Məkkəni də şirdiblər. Biz dəlillə danışırıq. Dəlil də Quran, sünnədir və sələfin fəhmi. Və biz burada yaşayırıq. Biz necə tətbiq eləyik məsələni? Söhbət bundan gedir. Hə, məqalə görsənir ki, hələ yəni bizim səhvimizi axtarmaq istəyir. A, sən ora göndərdin belə, a, belə oldu, deməli belədir. Və sonra yox, belə düzgün deyil. Birinci düzü ora gedməyə mənim xəbərim yox idi qardaşlarım. Hətta mən onların birinə dedim ki, e, nağ gedmişsiniz. Çünki birdən tutaq ki, siz deyərdiniz ki, hə, ay görsənir və ya görsənməyib, əgər dövlət başqa şey desəydi, onda cəmaat bölü necə idi? Yəni, ixfan, e, yəni istifadə edənlər olacaqdı məsələdə. Mən hətta dedim bunu onlardan birinə. Yəni, qardaşlar gediblər sadır, burada bir şey yoxdur, onların gedib gedməməyi. Belə məsələdə əsas nədir qardaşlar? Yaşadığımız yer. Alimlər bizə belə tövsiyə eləyib. Hətta Şeyh İbrahim Ruheynində məqaləsi çıxdı söhbəti bu barədə və salam, bu nə? Nə sual verirlər yenə, nə artıq şey. Buna görə əslən ixtilaf eləmək düzgün deyil. Yəni deyirlər ki, bu xavaricilərin xüsusiyyətidir. Dövlət və hakimə qarşı müxalif çıxmaq və özü üçün bir şey. Yox, yox, yox. Dövlətə qarşı çıxmaq deyil bu. Əksinə biz deyirik dövlətə tabi olmaq lazımdır. Sadəcə o ola bilsin yenə deyirəm, məqalə görsən psixoloji problemlər var. Ona elə gəlib. Ona elə gəlib. Yox, elə deyil. Biz əksinə deyirik, dövlət tabi olmaq lazımdır. Özdə hər yanda. Birinə belə deyib, obrisinə başqa şey demirik və ya gizlində. Əlhamdülillah, biz aydınıq, açığıq. Bu sələfi dəvətinin də əsas xüsusiyyətlərindəndir ki, dəvətimiz açıqdır, əlhamdülillah, aydındır. Heç nədən qorxmuruq, gizlətmirik, yəni heç nədən qorxudan demirik və ya kiminsə yaltaqlanıb və ya başqa şey görə. Sadəcə bizə şəriətimiz belə əmr eləyib və salam. Dəlillərə əsasən. Sünni məscidlərin arasında fərq nəyə görə oldu? Yəni problem nə nəyə görə yarandı? Bəzi məscidlərdə bir gün əvvəl Təbii ki, bəzi məscidlər indi bilirsiniz, bəzi məscidlərdə orada imamlarla asılı idi. Oradakı rəhbərlikdən. Yəni indi cemaat təzyiq elədi bəzi məscidlərdə. Bəzi məscidlər məsələn ə, e, Hənəfi məzhəbində idi. Türkiyə bilirsiniz ki, Türkiyədə o günlərdə ona görə tabe oldular onlara. Biraz qarşılıqlı oldu. Ona görə amma ə, e, kim bayramın namazı qılıb o gün səhv eləyib. Hətta o alimlər ki, deyib ki, yaxşı bir dənə ölkə görsü gedə bilərsən, aç, ən uzağı aç, lakin bayramı cəmaatın elə. Bu aydındır bu məsələ, bu məsələ belə olur. Amma yenə əlhamdülillah mən o gün oruc idim. O gün oruc idim və bayramı da 9 elədim və salamı. Yəni bununla bit bitirmək lazımdır. Bu nə söhbətlərdir, bu gəlir belə, bu özü dəfələrlə deyilir. Bu hər il görsən ixtilaf. Sadəcə bundan istifadə edənlər var. O, kəs, o kəslər hansı ki, o gün açıblar, onlar nə eləməlidir indi? Onlar qəza tutsunlar bir gün. Çünki Azərbaycanda ay görsənməmişdi. Ay görsənməmişdi. Əgər lap tutaq ki, görsənsəydi, sadəcə dövlət desəydi birisi gün, necə Şeyxul İslam deyir, əgər cəmaat ay görüb, lakin hakim deyir ki, birisi gündür. Şeyx deyir ki, birisi gün gedmək lazımdır. Sadəcə açırsan o günü, əgər görsənsəydi dəqiq 100% o da. Sadəcə tutmazdıq, əgər məsələn, kim istəsəydi belə eləyə bilərdi. Amma bayram cəmatla eləməli idi. Amma əlhəmdə görsənməmişdi və biz orucuydıq və salam. Ümumiyyətlə, o məqalə e, deyirlər, ə, e, o, kimsə yazıb sadə adını çəkmək istəmirəm. Hə. Ümumiyyətlə, maraqlıdır. Yəni, bu məqalə, yəni, düzü, bu məsələ fikri məsələdir, ixtilaflı məsələdir. İxtilaf, yəni, belə deyək ki, ixtilaflı məsələn və adi fikri məsələdir. Bu məsələdə əsas qorun, baxmaq lazım cəmatın birliyinə ki, düşmənlər istifadə eləməsin, ki, məsələn, hakimiyyətə müxalif olmasın. Belə əsas məsələlərdə Bunları nəzərə almaq lazımdır. Şəriət çərçivəsində də. Maraqlıdır ki, məsələn, ə, e, məqalə, ə, e, mən qardaşlar ilə bəs ə, e, gizli olsa da, ə, hə, ə, o adamdan ə, tələb olunub qəbir əzabını inkar eləyən və s. və s. bəlalar o, o qılı öz mövqeyini bildirsin. 5-6 ay ondan tələb elədik biz məqaləni yazandan hansı ki, açıq aydın sələfin əqidəsinə müxalif məsələlər. Nəcə bildirmədi, sonra qardaşlar on, dəstlərindən bəzi yerləri kəsdilər, istədilər demək ki, baxın qardaşlar, baxın, baxın, bildirib. Hansı ki, açıq aydın yenə heç nə bildirilməyib. Nə oldu indi? E, bu məsələdə gəlib, hələm səfərdən gəlməmiş, o sad məqalə yayıb. Biraz maraqlıdır. Bu əqidə məsələsi deyil. Bu fikir məsələdir. Bu cəmaatın birliyi üçündür. Ki cəmaat qarışmasın, çaşmasın. Yenə deyirəm, birinci rəy götürməndə onda Məkkənə getmək düzgün deyil. Sadəcə bir dənə ölkə görsə ona getmək lazımdır. O da orada çaşacaqsan. Çünki birdən e, hansı bir müsəlman ölkəsi görəcək deyəcəksən, şey eləməyəcəksən və ya o birisi görəcək, çaşacaqsan. Onda sənin fikrinə görə bayram günü oruç tutacaqsan və s. Ona görə ən salamatı qardaş kim harda yaşayır, onunla geçsin. Və rədd eləyəndə birinci rədd eləmək lazımdır. Əgər belə rədd eləyənsənsə, açıq aydın qəbir azabını inkar eləyənə və s. Onu barədə yazmaq lazımdır. Amma durub məsələ hələ sabahsı günü rədd eləmək bizə. Bu nə, bu nə minhəcdir, bu nə üslubdur, bu nə mövqeydir. Bu ciddi adam yəni, saymırıq. Ona görə sadəcə belə məqalə oxumayın və əlhəmdə biz şəriyyətin müxalif heç vaxt demərik sələfin minhəcində şərəfdir və fəxirli eləyib onunla ki, əhlüsün və cəmaniyyə sahabələrin yolundayıq. Allah və Rasulun sahabələrin. Hmm. Məsələ ondadır ki, bəziləri bu fikri məsələni artıq çevirirlər əqdə məsələsinə və deyirlər ki, bu fikri məsələdir, bəli, amma bu ancaq müsəlman ölkəsinə aiddir və müsəlman rəhbərinə aiddir və bizə aid deyil. Əlbəttə, Azərbaycan müsəlman ölkəsidir. Kim deyir ki, müsəlman ölkəsi deyil? həm Şeyx bin Baz, Şeyx Hüseymin, Şeyx Albani neçə məsələn əvvəlkilərdən gətirmirəm deyərlər ki, hə, o vaxt xilafət idi. Müasirlərdən gətirəm ki, bu məsələdə mövqeyi Azərbaycan müsəlman ölkəsidir. O başqa şey deyənlər o əhl-i sünnə müxaliflərdir. Olan başqa məqsədi var. Bilmirəm məqalə e, yazan aydın deyil sadəcə minhəcində. O nə deyir, Allah bilir. Ancaq fikir vermək lazım deyil belə məqalə. Ümumiyyətlə, bundan sonra da belə məqalələr e, yazanda adı, adı yazmaq lazımdır. Adı yazmaq, qoxmaq lazım deyil. E, adın bildirgi ilə, bəli, birey lazımdırsa cavab verir, lazım deyilsə, mən əslində vacib görmürdüm, sadəcə qardaşlar dediniz ki, yay, yayılıb, ona görə bəzi şeylər aydınlıq gətirir. Çünki biz o məqaləyə ümumiyyətlə cəmaatı, yəni bu fikirlər ki, gəzir arada, onlara aydınlıq gətirdik və salam.